prosím pozor. Začína sa relácia Trikolóra, ktorá mapuje aktuálnu slovenskú a českú politickú scénu. Očami Romana Michelka a Vlka sa v najbližších dvoch hodinách pozrieme na škandály a vyjadrenia politikov. Trikolóra to je hľadanie pravdy a porozumenia, aby nám na oboch brehoch rieky Moravy ostal aspoň kúsok raja, ktorý by ste v politike len márne hľadali. No. Příjemný čtvrteční večer, vážení posluchači, znovu vás od mikrofonu vítá Intibo, a to znamená, že opět začíná relace Trikolora, relace, kde hrají prim aktuální české a slovenské politické události, dal hosté sebou břehy, břehu řeky Moravy a také otázky vás posluchačů. Začalo také zároveň léto, Sice teploty tento týden nejsou takové horké, jako byly v těch předchozích eh, dnech, ale zase nás to opět trochu čeká, takže půjdou nahoru. Zároveň tomto ročním období se můžete spolehnout na několik základních věcí, které k tomuto ročnímu období jaké patří. Takže fanoušci Tour de France sledují co odpoledne cyklisty projíždějící okolo Francie, tenisté se schromáždují ve Wimbledonu a sledují končící finálový turnaj. Zároveň někomu tedy ještě ta fotbalová sezona neskončila, ale nová už se pomalu rozbíhá a přípravné zápasy jsou v plném proudu, což má samozřejmě také své konotace na přestupovém trhu, ale také zároveň v našem tak trošku nesportovním a jiném období je také klasická kurková sezona rozumíte, televizní, to znamená, co bychom si každý rok počali bez chalupářů, bez malého pitavala, anebo pořadu, který má vlastně tak trošku podtitul dnešní relace a totiž a možná přijde i kouzelník. Přijde dneska? Kdo ví, dneska tady v Trikoloře je totiž možné úplně všechno a to z jednoduchého prostého důvodu, Relace právě začala, ale jak skončí a jak dopadne a jak to dopadne s tou naší partou e, rozehranou, tak eh, to samozřejmě uvidíme, protože kdo tady dnes bude za kubrta, kdo tady bude za císaře a kdo za kukuřici, tak to se teprve uvidí. Vlastně by ta znělka měla v dnešním podání začínat tak, tak trochu takto. Thank you. známá znělka. A vážení posluchači, jestli tedy dnes přijde kouzelník, to zaručit nemohu, to zaručit mohu, že v, v každém případě, pokud dnes nám přijde na stůl, obrazně řečeno, to znamená do naší mailové schránky studiozavináčslobodnyvyselač.sk nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia, tak otázka bude určitě zodpovězena. Ještě lépe, pokud nám přijde i telefonický dotaz na telefonní linku 048 tak bude také zodpovězena. Budete se moc našich dvou hostů ptát, protože dnes to vlastně bude trochu jinak a z důvodu, které vysvětlím za chvilku, jsme se vlastně rozhodli, že to dnes necháme tak trochu na vás. Je to vlastně taková hrozně zajímavá věc, že kdyby jsme dnes o půlnoci si řekli, o čem dneska budeme vysílat a měli jsme úplně prázdný stůl a chtěli by, tak jak máme v naší hlavičce a podtitulu, kromě onoho dnešního speciálu, řekněme, tak eh, kdybychom měli aktuální českou a slovenskou politiku, tak já jsem si tady udělal jenom takový rychlý sumář z toho, co jsem zaregistroval během dnešního dne a co by se dalo také říct, co jsem věděl dnes a nevěděl jsem včera. Tak poslouchejte. A Česká biska vydala svoji výroční zprávu tradiční. Andrej Babiš vydal svoji novou knížku. Na ministerstvo vnitra zautočili hekři. Podle oznámení téhož ministerstva nám rozhodl také teroristický útok výbušninami na nějaké armádní sklady. Šéfové Čepsu měli dnes tiskovku k pátečnímu blackoutu. Čeští důchodci v České republice se tedy mohou těšit od ledna na navýšení v průměru o 672 korun, Čeští statisticky na statickém úřadě spočítali, že česká ekonomika je na tom nejlépe za tři roky. Sociální demokraté s výjimkou těch hlavních dvou se odmítají napsat na společnou kandidátku se uskupením Stačilo. Naopak tam může skončit parta Jindřicha Reichla. A portál Kosa si dnes vyřídil účty s Robertem Šlachtou. To by byla taková česká desítka. Když bych vzal tu slovenskou, ať to máme nějakým způsobem rovnoměrně, tak opět jenom dnešní informace. Nástup do dobrovolných záloh dvou držitelů modrých knížek a toho, kdo by bránit zemi stejně nešel, živelní katastrofa na východě a nějaká, to vypadá, že její následky zase zjevně nikoho nezajímají, katastrofální výsledky ze zprávy Evropské komise o právním státu na Slovensku, s čímž nutně musí souviset soud s Jurajem Cintulou, který probíhal na začátku týdne, ale také padla nečekaně zcela od Marše Žilinky 363 nebo paragraf 363 pro čurilovce Pavla Ďurku, naopak na Daniela Bombice 363 nevyšla. Jaroslav na je úplně v pohodě a v klidu, protože jeho výslech proběhl tak jako, že se vlastně nic nestalo téměř. Navíc podle dnešního průzkumu jeho strana demokrati přeopla přes 5%, je tedy v parlamentu. Podle tohoto průzkumu viděl jsem dnes tedy ten český, ale nechme to být zatím. Minister financí mluví o ekonomické krizi a připravuje další balík, třeba škrtání sociálních dávek. Mimochodem dnes je to téměř 100 dnů, co funguje transakční daň na Slovensku a definitivně z kultury nebude na Slovensku hudební festival Rubikon a tím pádem ani koncertovat Kanye West podcast. Portál Konšpirátory.sk vyhrál další souhlavními zprávami ohledně svého seznamu a pokud se rádi přetáčíte v televizní pořady v archivu, tak nyní se bez reklam sice zatím nepustíte nic, pouze v, v re, archivu televizní společnosti Markíza, ale to též už vás také čeká za pár dní u skupiny televize Joj. Tak a pochopitelně asi poslední des, desátá věc. Výzva Slovensku od kanceláře Merce ohledně 18. balíku sankcí. A pak je tady jedna speciální ta, která by nás mohla zajímat všechny. Ursula von der Leyen ustala hlasování o nedůvěře v Evropském parlamentu. Tak to by bylo jenom, kdyby jsme měli dnes skutečně o půlnoci prázdný stůl. A kdyby se měli tedy rozhodnout, co z toho vlastně vybrat, tak eh, jsme řekli, vážní posluchači, necháme to dnes na vás, na mou zmíněné kontaktní údaje. Už od této chvíle můžete pochopitelně psát a případně volat a ptát se našich dvou hostů tradiční sestavy, tak jak tady dnes budou, tak jak jste zvyklí, takže nebudu nic prodlužovat, protože témat skutečně je víc než dost, takže za Českou republiku je tady s námi provozovatel a zakladatel onoho portálu Kosa, o které jsem mluvil, to znamená Vlk z Plzně, takže tímto tě Vlku tady po dvou týdnech opět vítám tady ve vysílání, vítej v Trikoloře a dobrý večer. Jo, děkuji za přivítání, dobrý večer tobě, dobrý večer samozřejmě Romanovi do Bratislavy Dobrý večer technikovi, který nás dneska podporuje místo Boriska, který se dovoluje. Takže i jemu pěkný dobrý večer do kotelny a samozřejmě největší pozdravení všem našim věrným posluchačkám a posluchačům Slobodného vysílača, trikolory zejména, ať už jsou na země kouli kdekoliv a snad to nebude promarněný dovolenkový čas, uvidíme. Pěkný večer. Tak to byl Vlk, zakladatel, provozovatel portálu KOSA a samozřejmě tady je s tebou i Roman Michalko, takto poslanec Národní rady, předseda kulturního mediálního výboru. Tak Romane, to tobě hezký večer do Bratislavy a vítej. Ďakujem za privítanie, pozdravujem Vlka, pozdravujem teba a samozrejme všetkých poslucháčov. No a <clears throat> poslucháči majú dneska veľkú výhodu a výsadu, že môžu byť dramaturgami tejto relácie, to znamená, dáme to tak donutilovsky, zeptajte sa na cokoliv, na co chci odpovíme, ale teda verím, že eh, otázky budú, že budú kreatívni, využiť túto možnosť a bude to zaujímavá debata. To nepochybně bude, i ten dnešní den byl informacemi přímo nabitý. A já když jsem si říkal, čím bychom dneska mohli začít, tak začnu tím, čím začínáme, když je tenhle formát a co byste se nevzali, e, zeptali sami sobě navzájem, tak volku, co by se zeptal Romana dneska, kdybys byl posluchač? No, e, já bych se ho zeptal na to, co připravuje minister financí, jak, bude, jak, by, jak na Slovensku si představuje, že, že pokrátí sociální dávky. Já si nemyslím, že tam jsou nějaký rozbujelý a že tam bude moc co řezat. No, nemyslím si, že sociálne dávky bude to, čo e, bude krátiť. E, toto je veľmi citlivá záležitosť. E, on ohlásil 68, tuším, opatrení, ale dneska je to v štádiu, kedy to je na úrovni vyjednávačov a je zadefinovaný cieľ konsolidácie a hľadajú sa nástroje, ako to urobiť. E, snažíme sa my aspoň, aby to bolo čo najmenej, eh, teda aby sa to nedotklo sociálnych eh, výhod a aby sa osekali zbytné eh, výdavky a neproduktívne výdavky. Samozrejme, tá konsolidácia je relatívne veľká čo sú v zásade už ohlásené veci, je, je adresnosť energopomoci. Tam sa dá e, v podstate dosť ušetriť, aby naozaj dostávali e, kompenzácie za vysoké ceny plynu a elektriky tí, ktorí to potrebujú a nie plošné. A nakoniec bol e, prijatý aj zákon, ktorý dokážu teda zbierať dáta na vyhodnocovanie. E, takže toto je jedna vec. My sme potom ešte otvorili otázku, že samozrejme 13. Mm, dôchodok je svetý grál, na to sa nesmie sahať, ale Uh, sú tam niektoré alegučnosti, ktoré síce nemusia nejaké horibilné sumy znamenať, ale, ale znamenajú e, výpadky. Napríklad sú ľudia, ktorí majú, čo ja viem, uh, 80% svojho času boli mimo Slovenska sociálneho systému, napríklad v Čechách alebo v zahraničí a majú dôchodok zo slovenského sociálneho systému na úrovni 100 eur. Všetko ostatné majú, ja neviem, z Čech alebo niekde inde, kde pracovali a dostanú plný dôchodok, tak tam tiež si myslím, že to nie je celkom v poriadku. Ak dostanú 13. dôchodok, aj keď majú slovenský dôchodok 100 alebo 200 eur, ale dostanú 650 alebo 630 eur, môžeme otázku dať, či aj vdovské, sirotské, invalidné dôchodky majú byť všetky a plošne 13. Toto je jedna taká otázka, čiže toto je, je na, na zváženie a je mm, cieľom debat. No a potom nejaké neproduktívne výdavky. Určite E, nechceme sekať investície, to v žiadnom prípade. E, investície, ktoré sú návratné a investície do infraštruktúry, už tak je to absolútne zúfalstvo, že za 35 rokov sme robili diálnicu z Piešťan do Košíc. Takže toto sekať nebudeme, naopak e, tento rok sa bude 6 úsekov otvárať alebo začiatkom budúceho roka. Takže tam sme rozostávali Slovensko. No a Uvidíme, akože samozrejme chceme otvoriť transakčnú daň a nahradiť inými typmi daneme. Pokiaľ sa nám podarí ten výpadok e, nahradiť, tak chceme ju úplne zrušiť a použiť iné typy dane sme veľmi opatrní aj pri majetkových daniach. Tam všetky tie veci, cánové mapy a takto je veľmi ošemetná záležitosť, takže toto neviem. Dnes je situácia taká, že vedia o tom iba vyjednávači, ktorí pripravujú rozpočet. My tam máme jedného človeka, ktorý je taký permanentný vyjednávač e, a chodí trikrát do týždňa na ministerstvo financí a konzultuje tie veci, ale nič neuzavrete, takže ja nie som v tom týme, ktorý to pripravuje, ale uh, na jednej strane si uvedomujeme nutnosť konsolidácie, ktorá potom už v roku 2027 má byť menšia ako v 26. a mali by byť stabilizovaný rozpočet, ale úplne štruktúra, neviem. E, ideme po tých e, zbytočných investíciách alebo nehospodárnostiach, ktoré, teda nie investíciách, ale prejedaniach. Toto chceme osekať. E, samozrejme, je to už ťažké potom, to znamená, že e, ak máme parametre nedotknúť sa sociálnych e, štandardov a nedotknúť sa investícií, tak tie neefektívnosti, ktoré sú v štátnom rozpočte, zase tak e, veľa nie je, takže toto je, toto je e, no, nezávidím ministrovi financií, tak. Romane, nebo respektive Intibo, mám eh, jenom jednu, nebo můžu přidat druhou? Eh, teď, já vlastně bych ti vyzval, jestli máš nějakou dodatečnou, protože Roman ti jako něco řekl a divil bych se, že by si na to chtěl reagovat. Takže berme to, že teď se bavíme na tomhle, takže můžeš samozřejmě. Eh, Romane, on, se, on by se tě na to stejně někdo zeptal a věř mi, že, že nechci jít proti tobě, že v tom není nic osobního. Ale ať to vymyslíte, jak to vymyslíte, je pro mě naprostou záhadou, jak vláda Roberta Fica, jo, vláda obyčejných lidí, který tím budou potrefený. Bez debaty, když se něco vrzává, tak jsou v tom vždycky potrefený ty obyčejní lidi. Jak to chce prodat těm obyčejným lidem, když eh, zbrojní výdaje mají narůst na 3,5 nebo respektive 5% HDP. Já E, prostě za mě je to kvadratura kruhu, jo. To, to, to, je, to, je to nedělatelný. Věř mi, že to není, není osobní, ale posluchači by se na to určitě, určitě zeptali. Takže sociální škrtáň, pořádku, zřejmě kvůli dluhové brzdě, asi, to je ten, to je ten důvod, proč, proč to musíte udělat, aby nezafungovala dluhová brzda. Ale dluhová brzda neplatí na zbrojní výdaje, které budou taky na dluh. To, to je prostě pro mě nedělatelný, nepochopitelný, nelogický. No, ja k tomu krátka poznámka. Premiér jasne povedal, že v roku 25 nebude žiadne navýšenie rozpočtu pre e, obranu, takže tam určite nie. 26 s veľkým otáznikom v maximálne desatinkách percenta, e, jedno alebo dva, a to ešte veľmi neisté. A na hybridné projekty, takže toto nie. A čo sa týka dlhovej brzdy, áno, to je veľký problém. E, my e, po nástupe má každá vláda dvojročnú výnimku na dlhovú brzdu a tá nám končí niekedy 20. novembra. Ak príjmeme rozpočet pred 20. novembrom, nemusíme si uplatňovať sankcie z dlhovej brzdy, Eh, čo v tomto prípade je, eh, že vláda musí prejsť dôverou eh, a keby sme to nestihli, ale tak potom musíme vy, vy predložiť roz, vyrovnaný rozpočet, čo je nerealistické. To je bol ak, absolútne brutálny rozpočet, to robila Odorová vláda, ale tá veľmi dobre vedela, že ho nebude tak povediac realizovať, pretože však prišla už nová vláda s mandátom. Čo sa týka dôvery vláde, tak je to nepríjemná procedúra, ale e, teraz sme relatívne stabilizovaní, takže 76 by nemal byť problém. Vyrovnaný rozpočet je samozrejme nerealistický, to, to, to v žiadnom prípade nebude, ale áno, musíme robiť všetko preto, aby sme znížili pod 60% HDP dlh a mimochodom také Francúzsko má 100% a aj Nemecko má väčšie zadlženie. Tak ako sa v roku 2000 tuším 11 nastavila. E, dlhová brzda je absolútne choro a e, by som povedal extrémne e, radikálne nastavená, čo dusí ekonomiku, respektíve nedáva jej dýchať, hlavne vteda v nejakých časoch, ktoré sú niekonjunkturálne alebo keď nie je konjunktúra, čiže to je úplne choré. My ešte nevieme, ako skončí Trumpové čarovanie s clami a eh, my sme extrémne citliví na eh, teda eh, priemysel. Minimálne jedna automobilka je orientovaná na americký trh, kde robí 10 až 15 obratu a tu by extrémne v podstate zaťažili tieto clá. No a potom samozrejme úplne, že naj je, ak by teda nikto už nebere vážne Trumpa, ale keby náhodou, nedaj Bože, prvýkrát v živote urobil niečo, čo povedal, teraz samozrejme troška akože ironicky hovorím, alebo teda hypertrofujem a zaviedol tie 500% clá na krajiny, ktoré, ktoré obchodujú s Ruskom, tak to by sa nás veľmi silne dotklo a to by naozaj znamenalo veľkú až recesiu. A neviem, či tieto výhrážky sú typu, že nechá bombardovať Moskvu, lebo však aj toto v eh, jednej eh, predvolebnej kampani povedal a že teda eh, Putin sa roztriasol a vymenial si pampersky, keď teda počul, čo veľký Trump povie. Ale keby naozaj urobil to, že by dal 500% clá na všetky krajiny, ktoré obchodujú s Ruskom, tak to by nás naozaj vážne, vážne zasiahlo a to by, to by potom naozaj sme padli do ťažkej recesie. Eh, mám pro tebe dobrou zprávu, jo. Předkladatel toho zákona je Lince Graham. Rusožrout, asi světový rusožrout číslo jedna. A on tam navrhuje výjimku v tom zákoně, kde říká, že by to neplatilo pro státy, který podporují Ukrajinu. Jako Aha, finančně a zbraněma. Takže, takže by se vás to Mali by sme výjimku, jasné. Mali byste výjimku tak jenom Rada pro rozpočtovou zodpovědnost říká 3 miliardy eur, že budeme to muset najít. A, ale v priebehu dvoch rokov, čiže no, no. 1,5. A čo aj teraz bola tá konsolidácia cirka cez 2 miliardy 2,7, 2,7 alebo 2,5. Čiže miera konsolidácie je tento rok menšia. A akože naozaj my sme v čase e, teda plynovej krízy robili plošné, e, plošné dotácie, a teraz e, na tomto je, sa dá úspora až možno až 600 miliónov, keď bude adresná pomoc. A áno, treba robiť jednoducho adresnosť. E, treba naozaj nedávať helikoptermeny. Nehovorím, že sa týmto spôsobom dá bez toho, aby to bolelo urobiť taká konsolidácia. Nakoniec asi niektoré Teraz neviem na základe, aké metriky vybrané aj sociálne dávky sa budú redukovať. E, tam je napríklad aj otázka, že e, dneska je napríklad automatická valorizácia 13 dôchodkov, ktoré sú vždycky v priemerov a že len valorizácia tých dôchodkov, ktoré je je to 100 miliónov ročne, čo nie je málo. Hej? A, e, a podobné záležitosti, 100 milión eur, nie 100 milión korún, hej? takže to je úplne iná, iná káva, iná suma. Uh, ale keďže e, Erik Tomáš je minister e, práce a je to pre neho svetý grál, 13. dôchodok a Fico určite proti toho nepôjde, takže E, skôr sa budú hľadať v iných rozpočtových kapitolách, ale celkom neviem. Tam ešte veľký problém je e, plošné 10-percentné viazanie rozpočtu pre jednotlivé rezorty a to je extrémne problematické pre rôzne rezorty. Napríklad e, práca sociálnych vecí má vyše 90% mandatórnych výdavkov, 93%. To znamená, tam sa nedá 10% viazať. Sú niektoré rezorty, kde sa možno dá 10% viazať, čo chce minister nejakým spôsobom dať, a to rozpočtové určenie daní a, a mm, v tomto zmysle tento pokyn je, je na všetkých ministerstvách. Ja viem aj o ministerstve kultúry, že máme, máme rôzne verejnoprávne fondy a tam je otázka, či sa aj na nich toto viazanie e, teda ich týka alebo nie. A zase nie je nič horšie, ako keď sa bude plošne sekať. Takže aj štruktúra výdavkov v jednotlivých rozpočtoch sa musí nejakým spôsobom nastaviť na základe nejakých metrík a na základe toho, čo bude menej bolieť. Ale áno, e, v čase Matoviča sa tu naozaj e, turecké hospodárstvo sa tu od buka do buka v podstate sypali peniaze, kde, kde sa len dalo a teraz to nejakým spôsobom musíme žehliť a niektorí po, voliči to nedokážu pochopiť, ale tak e, bohužiaľ, čo sa dá robiť, na nás to padlo. Uh, nevládne sa dobre po takýchto uh, svetoch, ako bol Matovič. Ty vždycky urobia jednu obrovský priesor a potom to nejaké iné seriózne vlády musia za nich žehliť. Tak jenom vážení posluchači, pod, posloucháte otevřenou relaci a Trikolora, to znamená, už teď můžete a, případně i volat své dotazy telefonicky, tak jako vždycky, samozřejmě můžete psát své maily a v okamžiku, kdy bude něco, co byste se chtěli okomentovat nebo zeptat se našich hostů, tak můžete tak udělat okamžitě, tak to je jenom taková informace pro vás, že nemusíme čekat až na tu tradiční a, hodinu, kdy tyhle maily čteme a vaše otázky vlastně v tom bloku, takže dnes to může být i průběžně. No Romane, je tvůj čas, můžeš se ptát bloka, co by zajímalo tebe, kdyby se byl posluchačem. No, my jsme to už o tom troška hovorili, mňa veľmi zaujímajú e, eh, rôzne predvolebné e, prieskumy a skladanie kandidátok a eh, hlavne volebné správanie, aby neprepadli hlasy, aby sa nestalo to, čo sa stalo v minulých voľbách, že milión hlasov prepadlo. A teda e, dnes sme v situácii, kedy sa nevie, či stačilo, e, respektíve takto. Takto, ako to je dneska nastavené, vyzerá to tak, že stačilo neprejde, lebo keď má 5-0 a nezapočítavajú sa tam hlasy teraz prieskumov zo zahraničia v tých štyroch zásadných krajinách, tak to znamená, že je pod pečkou. A to znamená, že prepadnú hlasy Socdem, prepadnú hlasy a stačilo. A, a bolo by to absolútny hazard s e, hlasmi tých, ktorí chcú zmenu. E, takže ja by som sa ho spýtal, ako to vidí on. E, Eh, či eh, ega vyhrajú alebo eh, nejaká racionalita. A teda dneska si avizoval, že napísal mm, proti přísahe, alebo teda, že si s šlachtom vybavoval účty. To je taká strana, ktorá zažiarila a zhasla a vlastne výsledkom jej činnosti je jedno senátorské miesto senátora Šlachtu, tak eh, by som chcel sa ho spýtať, ako to on vidí, že <clears throat> tie malé strany, ktoré v minulých voľbách tuším mali 4-3, čiže to je 8-11%, teraz to bude menej, čo s ich hlasmi a či je šanca, že sa eh, že neprepadnú. A vôbec, eh, teda ne, nečítal som jeho článok o Šlachtovi, tak ako on vníma tento subjekt, tá prísaha. E, ja si myslím, že to je strana, ktorá už nie ani v prieskumoch. E, napriek tomu chce kandidovať, čo nedáva mi žiadnu logiku, tak možno keby aj poslucháčom e, povedal svoje výhrady voči tomu, ako to on vidí, či z výhra racionalita alebo ega. Tak já jenom jedna rychlá vsuvka, kdyby posluchači se chtěli podívat, o čem budeme mluvit na kosu, tak dnešní článek, který se týká tohle tématu, má název Indiánský náčelník bez indiánů, co se bojí svého vlastního stínu. Tak, tak vlku. No, ono může propadnout, eh, propadnout eh, dokonce víc hlasů než 10%, jo. protože stačilo se opravdu motá, eh, ten trend je zcela patrný, poslední asi dva půl měsíce nebo necelý tři měsíce zkrátka stačilo z těch původních docela jistých šesti, někdy sedmi procent, je dneska někde pod pět, to je Kantár. a ještě, ještě jedna ta výzkumná agentura a ty zbylí, ty to vidí 5.1, 5.2, 5.3, vrchol je tuším 5.8. Takže eh, to je, dejme tomu, 5%, pokud by nedali 5%, tak eh, to bude 4,90 nebo 4,80, čili skoro 5%. K tomu motoristi, ty jsou dneska taky pod čarou, to je 3,5%, pokud vím, tak to jsme někde na 8, 8,5%. K tomu sociální demokracie 2 a dneska v tom posledním průzkumu, čili to je 10 a k tomu šlachta a jeho přísaha, tak ta, by, e, ta je někde okolo 3,5%, což je nejvíc, co jsem kdy zaznamenal, teďko v poslední době. Takže by to ukazovalo, a když přičtu takový ty e, eh, zbytkové strany, kde e, si někdo založí jako stranu a hlasuje pro něj jeho rodina a kamarádi z hospody, tak ty dají dohromady určitě dalšího procenta. Čili bavíme se o 14% celkem podle, podle těch čísel, které byly dneska zveřejněny. Eh, minule propadlo jenom 10% úvozovka. No a k tomu si Fiala doveze, doveze podle mě 4% z brusu nových voličů, který minule nebyly. To jsou, to jsou zahraniční Čechy. Takže eh, závěr, ať si z toho udělá každý sám, a Romane, ty se ptáš, jestli zvítězí racio nebo, nebo osobní ega. Už jenom to, že to takhle musím počítat, tak um, předefinovává moji odpověď. A si v politice, já ne, jo, já jsem, já jsem člověk technicistní, eh, jak známo, jsem technokrat, to je taky známo a pro mě platí eh, rozumové argumenty a E, na ty hnutí mysli a emoce moc, moc nevěřím, ale ty jsi v politice a víš, že, ví, že je to o emocích, jo. E, prostě emoce vítězí a zejména emoce na poslední chvíli. Takže e, já e, to říkám s předstihem, já jsem se veřejně zavázal, a to i tady, že podpořím Andreje Babiše, protože to bylo v době, kdy jsem si myslel, že stačilo se do parlamentu e, dostane. Že to nebude sice žádná sláva, že se tam dostanou a že tam nebudou eh, mít žádný význam, tak jsem, eh, tak jsem jako říkal, podpořím Andreje Babiše, kdy zruší ten ostudný paragraf eh, z Lexu Ukrajina o práci pro cizí moc, když to, když to veřejně přislíbí. Andrej Babiš to veřejně přislíbil, a nevím, jestli mu to ukázali nebo neukázali, to, co píšu. A já jsem, eh, jak si konstatoval zápětí, že teda s Kosou může jasně počítat, že ho podpoří. Jenomže, jenomže když, se vidí, když vidím, jak eh, stačilo jde dolů, že už, to, že už to vůbec není o tom, jestli eh, se do parlamentu dostanou, ale aby se tam vůbec dostali, tak eh, mě nezbývá nic jiného, než se tímto veřejně Andrej Babišovi omluvit. A já ho nepodpořím s kosou, já podpořím stačilo, protože nemůžu dopustit. Celý, celý čtyři roky píšou o tom, že Fialová vláda je katastrofa pro Českou republiku a, a ona to potvrzuje. Oni jsou ještě horší, než jsem čekal. A já teda z tohoto titulu nebudu moc e, dodržet slib Dany Andreje Babišovi. Tímto se mu veřejně omlouvám a hnutí ano. A podpořím, co to půjde, eh, hnutí e, stačilo. Bez ohledu na to, jestli se domluví ze sociální demokracií nebo ne. Zkrátka, oni z těch stran, které jsou na hraně nebo pod hranou, mají největší potenciál. Odpracovali si to. Je to klasický americký sen, kdy se z ničeho vlastně vytvoří politická strana a vytvoří normální lidi, normální běžní lidi e, z ulice, jo. Tak e, a teďko by tam propadlo 5% hlasů. To, to jako, buď teda, buď teda čtyři roky jsem psal proti Fialovi a nakonec mi bude jedno, jestli ten Fiala u toho zůstane nebo ne. Jenom proto, abych dodržel slovo. A nebo teda se pokusím eh, s tím svým malým blogem a jeho, jeho nevelkým eh, impactem na voliče to zkusit ještě nějak udělat aby prostě ten Fiala měl těch hlasů co nejmí. Jo. Takže veřejně říkám, že pokud se nestane něco, o čem teďko nevím, tak podpořím stačilo. Po prázdninách teďko nemá smysl, abych cokoliv dělal. E, teď, teď je prostě doba dovolených, ale udělám to. Udělám to za každou cenu. A chtěl bych, aby to takhle udělali e, náčelníci Eh, bez indiánů, klasicky šlachta, jo. Eh, klasicky eh, motoristi, jestliže, jestliže jsou na tom tak, jak na tom jsou, tak ať, ať se pro boha rozpustí tyhle ty straničky, kde hold si myslí, že oni pohnou světem. Nepohnou světem, akorát, akorát pomůžou Fialovi. Ať si vyberou, o čem ty volby jsou. Jestli jsou o tom, že oni budou napsaný někde na kusu papíru, který ten papír bude důležitý eh, pouze dva dny potom skončí v popelnici nebo respektive v recyklaci. Nikdo už si na to vzpomene, nespomene ten, ten papír, ale jestli si ho někdo dá zarámovat a e, mm, vždycky se budou e, jednou za měsíc podívat a ten dotyčný řekne, hele mámo, podívej se, já jsem byl na prvním místě kandidátky, to jsem chlapák, co? Jo, jestli tohle někomu bude, bude potom další čtyři roky stačit k tomu, aby byl šťastný a, a spokojený, tak já za sebe říkám, že ne. A v takové zemi žít nechci. Nicméně, nicméně ono, eh, eh to, to jako, když je, eh, to, co já tady říkám, tak bude můj postoj. A postoj eh, naprostý většiny, nikoli teď náčelníků, ale i těch indiánů, který jsou. Já když se podívám na alternativu, jo, tak na stoupence stačilo tak je to e, ve velké většině internetové ohlasy jsou, jak nám to můžete udělat, zradit, e, zradit vaše principy a spojovat se s někým, jako je sociální demokracie. Vždyť oni a teďko, teďko e, jsou tam litanie, co ta zlá sociální demokracie udělala. Když se podívám na to, nikoliv eh, nějaký fórum sociální demokracie, já o něm nevím. Bohužel, bohužel o něm nevím. A Takže nevím, co říká eh, řadová členská základna, pokud ještě je, a jejich sympatizanti, pokud jsou. Ale když se podívám, co píše seznam nebo novinky, jo, který se na tom dávají záležet, tak zítra v pátek bude na nádvoří uh, eh, Lidového domu pořádat veleúspěšný bývalý předseda Eh, který ho už nikdo eh, nezná, tak to starosta nového města nadmetují. Eh, tak sválně jméno neuvedu, nechci posluchači domyslí, nebo pokud ho zná, pokud se na něj vzpomenou, tak ten chlap, který vedl poslední tři roky sociální demokracii a přivedl ji od 5%, skoro 5%, tam scházelo asi 12 tisíc hlasů naposled, aby pronikli do parlamentu tak eh, z těch skoro 5% ji přivedl eh, sociální demokracii na skvělá 2%. To znamená, že ztratil víc než polovičku hlasů. Ztratil 60% eh, z toho mála hlasů. No tak ten bude pořádat tenhle ten happening, kde se budou podávat ra rakvičky s našlehanýma ideema a ještě další vtipný, vtipný věci tam jsou. Když čtu vyjádření Birkého eh, z Hradeckého kraje, že u něj ne, když to vyjádření šmardy, že eh, jestli to bude uzavřený eh, ze stačilo, tak on bude muset ze sociální demokracie vystoupit, protože přece to nebude strana jeho ideí. A netolický ten měl nějaký podobný taky vyjádření z Pardoby Zejtman. Tak si říkám, pro bohace, co jste se zbáznili. Váš největší problém asi je, abyste to tomu stačili, stačili nandalo. A Fiala, Fiala pro vás ne, nepředstavuje žádnou obtíž. A to tež, když jsem dneska četl na parlamentních listech rozhovor se zakládající členkou e, stačilo paní Rédovou, která je krajskou zastupitelkou v Jihomoravském kraji a zřejmě to pracovitá dáma, co já takhle zachytávám různý drobnosti. No tak ta zase vyjádřila zásadní pochybnosti o, o sociální demokracii a co za nima stojí a zajímá dobrýma úmyslama a že by se to mělo přeskoumat. Tak oni všichni tyhle, a to, to platí nejenom pro ty, pro ty indiány, to, to platí i pro volič, teda pro náčelníky, to, to platí i pro indiány, pro voličstvo. Tak ne, Fiala, Fiala už není problém. Hlavně se nepaktovat se socanama na jedné straně a na, na druhé straně hlavně si nezadat s komunistama. E, ty se ptáš na rácio. Tohle, tímhle žije český internet kde tam chceš najít nějaký rácio, jsme odsouzení k porážce. Tak já jenom do toho vstoupím, protože vlastně po celou dobu, co jsem mluvil, by tam měl být posluchač na telefonu. Tak, eh, já nevím, to jestli... se omlouvám, to jsem měl dát signál. Ne, v pohodě, já jsem chtěl, aby tenhle blok zazněl, protože je docela zásadní, ještě jsme se ani dostali k tomu Robertu Šlachtovi, jak se ptal Roman, a tak, eh, ale v tuhle chvíli dáme teda přednost posluchači, pokud vydržel, a tak by měl být odměny za trpělivost. Tak eh, slyšíme se, dobrý večer. Dobrý večer, pozdravím studiu, Dobrý večer. Dobrý večer. Mala by som takú k pánu Michalkovi. Pán Michalko, ja nerozumiem, prečo vy ste sa dali do strany SNS, veď vy ste smerák, proste vy len to je niečo strašné. Vy poviete, že dôchodci alebo ja neviem, invalidní dôchodci alebo do, vdoveckí alebo nemajú ľudia dostať. Vy si zvyšujete platy neznižujete počet zamestnancov, ale ľudia budú trpieť. Jedna vec som tak chcela spýtať. 17% teraz predávali elektrínu. Prečo tento štát to neodkúpil? Prečo to nechal? aby si to odkúpila súkromná firma. Už sme mohli mať 51%. Prečo sa tu ideme zase hrať na niečo s touto vládou? Táto hlasosmeracká banda, ktorá tu je, už nech skončí. A vy, pán Michalko, dúfam, že vy sa v živote už nedostanete k moci, pretože vy nie ste, poviem, národne orientovaní, vy ste ako ten smerak, vy len rozprávate, rozprávate, ale ľuďom nedáte nič. Hamba vám. Prepačte, prosím, ale proste toto je pravda. To, aby, aby tu ľudia znášali všetku konsolidáciu a vy si dorobíte 700, 700 tisíc eur na, poviem, um, cyrometodské tieto. My to ľudia z toho nič nemajú pre Boha živého. Vy dnes sa um, um, už spraví tento cyrilometodský, um, poviem, um, um, piknik, alebo ako to nazvete, nech je, však nech sa teda uh, pripomenie, ale nie, aby ľudia na to dávali 700 tisíc eur a oni z toho nič nemajú. Papalaši sa napapajú, papalaši sú robia um, proste ex a my ľudia to budeme všetko znášať, vy si zvíhate platy pre Boha živého. Je vás tam 150, nič nerobíte. Koľko, koľko ste vlastne vy pracovali? Vy, ste pracovali z roka 3 mesiace. Dokonca si dovolujete mať 2 mesiace prázdny. Veď to je už vrchol. Veď to, vy to už vítate tak ľudí a táto smerohlásacká banda, teda ja si myslím, že vy patríte k nej a nie k SNS, to je, to je niečo strašné. Prepačte, ale veľmi by ma zaujímalo, prečo sa nehovorí o tom, že sa predávalo 17%, mohli sme mať 51%, mohli sme byť uh, väčšinový vlastník v elektrike, ale nie, to sa potichutku sa všetko utklá, aby ľudia sa nedozvedeli, aby bolo ticho. Hamba vám. Hamba takejto vláde, ktorá je teraz. Vy, vy robíte presne to, čo by robili henty chorí progresníci, ale merohlasecká banda to robí sofistikovanie, ale môžu si tlieskať, pretože robia presne to, čo by chcela robiť tá chora opozícia. Ďakujem veľmi pekne páni. Prepačte, že som sa trošku rozčulila, ale už som tak vytočená na túto vládu, že to už nie je ani možné. Ďakujem veľmi pekne páni. Dovidenia, do počutia. Ďakujem za zavolanie a za názor. Tak krmane. No, najprv chcem povedať uh, to tri alebo štyri veci. Najprv k k slovenským elektrárňam. Ja som veľmi dávno a dlhodobo a systematicky odpísal aj v Zemavek, aj všade možne, kde bolo, existoval taký minister hospodárstva Azil Hudák a ten podpísal memorandum o pozor, mimo smeracký minister, ten podpísal memorandum o porozumení s NLom, ktoré e, znamenalo to, že najprv sa tam pustil tretí akcionár EPH a potom od začiatku som vždycky kritizoval a e, poukazoval na to, že dneska je akcionárska štruktúra taká, že 17% e, má EPH, 34% má štát alebo ministerstvo hospodárstva a ostatné má NL. Keď NL dostavia štyrku v Mochovciach, V4, tak NL vystúpi z akcionárskej štruktúry štát si odkúpi tých 17%, bude mať 51%, ale v memorande o porozumení je pre mňa absolútne nepriateľná, neslychaná podmienka. Keď sa tak stane, ešte sa tak nestalo, tak e, akcionárskú kontrolu má mať minoritný akcionár. Ja som to vždy kritizoval. Ak budeme vtedy ešte pri moci, tak budeme to tvrdo kritizovať a budeme chcieť, aby majoritný vlastník mal uh, manažerskú kontrolu. Neviem, do akej miery je tá memorandum o porozumení záväzné a vymáhateľné, ale pokiaľ to bude len trocha možné zvrátiť, tak my s tým určite súhlasiť nebudeme, aby štát, tak ako to robil Zurinda. To, čo to robil Zurinda, je v poriadku. To bol esenciálny zradca a takto sa privatizovali. To ešte by som vysvetlil. Uh, v 96. roku sa prijal zákon o, štátnych podnik- o strategických podnikoch, ktorý neumožnil strategické podniky majoritne privatizovať cudzím e, investorom. A v prvom volebnom období bola ešte SDLK, teda v roku 98-2002 e, Zurindovská SDK a e, vtedy bola aj SDLK v koalícii a vtedy Eh, prostoduchý Migáš eh, vytiahol, že no dobrá, ale je zákon, ktorý neumožňuje strategické podniky majoritne privatizovať, tak uh, Mikloš prišiel s takou, takou obezličkou, že však nevadí, tak dobre, štát bude mať 51%, ale uh, manažerskú kontrolu bude mať minoritný akcionár, čo nedáva žiadnu logiku. Hovorilo sa niekedy o zlatej akcii a podobných veciach, ale uh, nakoniec e, Slovak Telekom, Slovenské elektrárne, tie nie, tie boli až neskôr, ale Slovak Telekom a všetky ostatné SPP a podobne sa privatizovali modelom, že štát bol majoritný, e, energetické podniky, teda distribučky Západoslovenska, Stredoslovenska, Východoslovenska, všetko mali minoritné e, akcionárske podiely, tzv. strategickí investori, ale dostali návrh, e, takisto aj Transpetrol, e, manažerskú kontrolu. Takýto princíp je v rozpore s obchodným zákonníkom, e, pretože kto má väčšinu, tak má aj manažerskú kontrolu, ale e, nejakými zmluvami sa to urobilo. Čiže neviem, e, aké informácie má e, poslucháčka, ale štát po vystúpení z akcionárskej štruktúry by mal mať 51%. Ale pre mňa je nepriateľné, aby súkromný investor a minoritný akcionár mal manažerskú kontrolu. Dodnes nie je V4 postavená a dodnes je v akcionárskej štruktúre e, slovenských elektrární, čiže zatiaľ je status quo. Keď nastane akcionárska zmena a budeme pri moci, tak to budeme zásadným spôsobom rozporovať. Čo sa týka oslav, je vrchol úbohosti, trapnosti a, a ja nechcem ani e, aké ďalšie e, prívlastky dať. Ak niekto zásadné oslavy e, štátnosti, eh, jednoducho to sú mikroskopické čiastky v štátnom rozpočte. Každý jeden rok pri dobití Bastily je veľká oslava na Champs-Élysées, lietajú tam lietadla, sú tam prelety, chodí tam ozbrojená technika a celé Francúzsko žije eh, pripomínaním si tejto udalosti. Len absolútne nevlastenecké a zapredané vlády zásadné uh, štátne sviatky ostentatívne ignorujú, alebo robia to tak, ako to robili e, za eh, asi e, hrdinou tejto poslucháčky e, Hegera, že sa urobilo VIP pre ľudí, teda pre pozvaných hostí a bežní ľudia boli úplne vytesnení, ako boli oslavy SNP napríklad. Mimochodom, Žiadna recepcia nebola. Jednoducho všetci, ktorí tam prišli, nemali z toho nič, nedostali ani welcome drink. Sadli sme si, odpozerali sme si program, ktorý bol mimochodom veľmi vkusné a veľmi profesionálne urobený. A išli sme domov. Naopak, verejnosť od rána mala, mala priestor, mohla tam chodiť, bolo tam občerstvenie a pre bežných ľudí celý čas boli tam veľkoplošné obrazovky a e, bol pre nich celodenný program, pre akože pozvaných hostí, kde áno, museli byť bezpečnostné opatrenia, lebo dneska jednoducho po atentáte na premiéra nie je možné, aby uh, hoci kto prišiel k ľuďom, ktorých no, extrémne vybičovaná spoločnosť jednoducho my sme na odstrel v zmysle, že dostávame neskutočné hulvácké nadávky, čo je v poriadku, ale samozrejme ľudia sú rôzni a predstava, že <clears throat> budeme terče je nepri, nepriateľná, tak jasné, že na tie formálne časti oslav to bolo tá jedna jediná hodina z celodenných oslav bola, bola vyhradená s tým, že ľudia mali samozrejme veľkoplošnú obrazovku a mali tam celý ten program, kde bolo rôzne občerstvenia a tak ďalej. Takže tých 700 tisíc je nič. Je nič. A zrejme pani poslucháčka eh, eh, chrochtala od Blaha, keď Zurinda alebo keď Matovič dával 20 miliónov na, na e, lo, očkujúcu lotériu a podobne. Vtedy to bolo v poriadku. Keď niečo také robil Matovič, to všetci len pískali a tlieskali mu, že to je fajn. My takéto zvrhlosti nerobíme, ale dovolte <clears throat> jednu zásadnú vec pripomínať si zásadné dejiny udalosti e, je psov povinnosťou každého národného štátu, každého štátu, kde jeho predstavitelia majú národnú hrdosť, chcú si pripomínať dejiny a musia ich dôstojne osláviť. Z hľadiska štátneho rozpočtu sú to mikroskopické sumy, úplne že mikroskopické. A politici si nezvyšujú platy, len pred 30 rokmi sa nastavil nejaký mechanizmus automatickej valorizácie. Ak vy všetci v národnom hospodárstve. Budú vám stagnovať platy, budú stagnovať aj politikom. Ak vám všetkým v národnom hospodárstve priemerne rastú platy, o presne o to isté percento, presne o to isté percento, uh, sa valorizujú, nerastú, valorizujú platy ústavným činiteľom. Takže najprv uh, tieto akože e, základné, základné informácie. No a v poriadku, a pozrite sa, môžete mať znova Matoviča, ak je on tá e, ideálna vec, majte si ho, môžete si o tom rozhodnúť. Môžete si zvoliť Odora, môžete si zvoliť Šimečku. Ak si myslíte, že oni budú tí správni a dokonalí, nech sa páči. Potom si to môžete porovnať a potom môžete tľapkať, ako dobre ste urobili, ako strašne ste niekoho Eh, pok teda poškodili. Ja som 53 rokov žil bez mimo politiky, budem aj predtým. Vybudoval som jedno prestížne vydavateľstvo, mám plno iných schopností, mám plno týchto. Ja naozaj na, mno, na rozdiel mnohých iných, aj kritikov, ktorí tu nás sa, si obtierajú o mňa hubu, sa nebojím, že by som sa nevedel zamestnať. Vždycky som pracoval na základe svojich znalostí a schopností. Ja nie som závislý na, na politike. Robím to preto, že som chcel niečo e, pomôcť. A áno, v niektorých veciach som aj urobil niektoré veci a som rád, že sa mi podarilo. Je to zlomok z toho, čo som chcel, ale v poriadku. Nejaký čas mi ešte ostáva. Takže každý, kto je v politike, má vymeraný čas, nikto tam není celý život. Také niečo ako Fico, že je tam 30 rokov, to sa stáva málo komu. No a e, v poriadku však, <clears throat> keď tak strašne túžite po návrate tých, ktorí tu boli predtým veľmi krátko, o dva roky to môžete mať naspäť. Potom budete už konečne spokojní a už bude tí najlepší vaši budú vládnuť. Nech sa páči. No, Vlku, chceš zareagovať? No, e, nechci, protože, protože to bylo na Romana a e, já nevidím důvod, proč bych se do toho měl plést. E, prostě Romanovi rozumím, jo. Romanovi rozumím a aspoň vidí, proč jsem položil tu otázku, e, tu druhou, tak jak jsem ji položil, protože tohle, tohle všechno muselo přijít, jo. Jasné. No, já to doplním, protože to, co říkala paní telefonu vlastně se svým způsobem opakuje i v eh, mailových otázkách. Takže a hned je ten první, který přišel Vlku, je vlastně na tebe a spíše to odpověď od paní Edity. Dobrý večer, mám odpověď pro pana Vlka. Slovenská vláda to zvládne jenom tak, že se vzdá svojich vysokých platů a samozřejmě si a, a sníží platy i poslanci, ale to je ani nenapadlo. Paní Edito, chápu, chápu váš pohled, jo. Chápu váš pohled. Prostě mám pro něj pochopení, ale i kdyby vláda dělala zadarmo, i kdyby všichni poslanci dělali zadarmo, tak ta konsolidace, pokud se má Slovensko vyhnout dluhové brzdě, za kterou tato vláda nemůže, ta ji nevymyslela, ta ji nedostala do ústavy, jo. tak pokud se má vyhnout dluhové brzdě, kdyby Slovensko finančně skolabovalo, tak i kdyby eh, celá vláda nosila peníze do státního rozpočtu. Nic nebrala. Kdyby Roman Michalko a všech jeho 149 dalších kolegů dělalo to tež, nic nebrali a ještě z domova nosili peníze, tak to ani státní rozpočet ani nezaznamená. Tak další tak, další mail, který tady mám od pana Miroslava. Dobrý večer, chtěl bych se zeptat pana Michalka, že proč konzolidace mají opět platit normální lidé a ne oligarchové a nadnárodní firmy, kteří od covidu neuvěřitelně bohatnou a jenom slovenští oligarchové vytáhnou ze slovenského zdravotnictví stovky milionů eur ročně. Tak proč eh, tak eh, proč nezdaníte víc banky, které mají obrovské zisky a chcete naopak lidem krátit sociální dávky? Co máte proti normálním lidem, když celou konzolidaci máme zase zaplatit my? Když to takhle bude postupovat dál, tak za dva roky budou určitě vládnou Šimečka a Matovič. Nahráváte jim voliče. Děkuji, Miroslav. Možná, no, Romane, určitě bylo to jakože na tebe, ale spíš pohled, zajímá pohled. ten pohled vlka, protože to je vlastně takové rozšíření těch toho tématu a trošku iným smerom. Ja, ja by som možno začal a môžem ma do, do, do, do, do, teda doplniť vlog prípadne. Čo sa týka uh, bankovej dane ako špeciálneho odvodu, ako sektor, to sme zaviedli. Uh, aké sociálne dávky sme my rušili? Áno, jediné ten e, bláznivý Matovičov, dobre, rodičovský odvod, ktorý bol naozaj neúnosný na úroveň verejných financií, robil šialený dlh a bol extrémne plošný, extrémne neadresný, extrémne pomáhal najbohatším a extrémne nepomáhal tým najchudobnejším. Čiže e, to bola absolútne chorá <clears throat> dávka e, zvrhlého človeka, ktorý nič nevedel. My sme dneska nejakým spôsobom to skorigovali a zmenšili a dali sme, zastropovali sme to na príjem 3000 niečo, 3500 eur. Tam aj 5000 euroví ľudia dostávali e, 200 eurový bonus na dieťa. E, jednoducho ak by sme išli ďalej touto cestou, samozrejme, čím to urobil Matovič? Tým, že zmasakroval samozprávy. Však samozprávy e, brutálnym spôsobom prišli o peniaze a v podstate dostali sa do kolapsu a tam sa muselo nejakým spôsobom to preonači, čiže vždycky, keď Matovič robil, robil to hrubo, tupo, populisticky, ako hrubo nekompetentný človek, ktorý nemá kreditku. To bol teda pre niekoho dokonalý minister financií. Čo sa týka dlhovej brzdy, je to ústavný zákon, je absolútne choro nastavený a kvôli e, politickým autistom typu Sulika nebolo schopné ho nejakým spôsobom skorigovať. On extrémne dusí ekonomikou, a brutálne e, dôsledky. E, politické dôsledky. E, extrémne ťažko sa takto nastavenou dlhovou brzdou vládne a bolo by nutné ju skorigovať, ale nie jedna to vôľa, lebo je to ústavný zákon, v roku 11 bol prijatý, kedy Radičovej vláda prijala také niečo, aby sa mstila všetkým iným, čo budú potom e, vládnuť a aby ich e, dusila neskutočným spôsobom. E, ešte raz, aké sociálne dávky sme my rušili? Naopak, z, za Matovičov vláde, okrem teda toho rodinného bonusu alebo toho detského bonusu, žiadna významnejšia dávka nebola. My sme zaviedli 13. dôchodky, plné 13. dôchodky, áno. Veľmi ťažko dopadajú na verejné rozpočty, lebo je to veľká suma. Ale dobre, s tým určite hýbať nebudeme. Valorizujeme rodinné prídavky, valorizujeme všetky ostatné dávky. E, snažíme sa robiť e, e, podporu pre prvé zamestnancov, e, práca na miesto dávok a tak ďalej a tak ďalej. Čiže robíme všetko preto, aby, aby e, táto vláda je určite sociálnejšia, než boli ostatné. No a e, áno, treba zmeniť niektoré veci, na ktoré nemáme silu, lebo nemáme ústavnú väčšinu. takto nastavená ústavný zákon dusí ekonomiku, lebo ono je to vždy, že v čase, kedy je recesia, mimochodom verejná zadlženosť Slovenska v rámci Európskej únie je úplne že v pohode. My sme ďaleko od 200% dlhu, čo je e, úroveň Grécka a 130-140%, čo má tuším Taliansko. E, Nemecko tuším má niekde okolo cez, nad 80%, blíži sa to stovke. Francúzsko takisto, čiže ešte raz, my máme nižšie zadlženie než to vzorové Nemecko. Hej, to, áno, Česko má nižšie ešte, ale tak dobre, tam nemali Matoviča a podobných bláznov, takže tam sa to troška, a oni nie sú v eurozóne, čiže tam tá voľnejšia fiskálna politika je možná, aj keď samozrejme aj majú vlády, ktoré relatívne konsolidujú a sú racionálnejšie na rozdiel od e, šialených výchyvov, keď u nás psychicky narušený človek bol minister financií, takže toto je taká vec <clears throat> Pozrite sa, ak vám pišti srdce potom, aby sa vrátil Matovič a Šimečka, v poriadku, môžete ho mať potom ale sa nestiažujte, potom možno pochopíte, že čo to je znova, e, má takých. My urobíme všetko preto, aby sa nevrátil. Je ešte dosť voličov, ktorí e, nemajú pamäť améby a pamätajú si, čo tu bolo, aká nekompetentná, agresívna a ľudské práva utlačujúca vláda tu bola ak e, niekto z nejakého čistého hejtu alebo z nejakej škodoradosti, alebo neviem čoho, chce návrat týchto hrvozovlád, e, môže robiť preto v rámci svojich možností, čo chce, to znamená, môže si ich voliť, môže adorovať Matoviča, môže adorovať Šimečku, eh, ale potom nech sa, nech sa nečuduje. My urobíme všetko preto a veríme, že dosť racionálnych voličov, ktorí sú schopní eh, pochopiť, že niekto tu niečo navaril a my to nejakým spôsobom riešime. Áno, môžu byť diskusie o tom, akým typom konsolidovať, ktoré typy výdavkov osekať, čo je nutné, čo nie je nutné. Nechceme ísť eh, zdravotníctvo. My sme striktne proti tomu ako jediná z koaličných strán, aby sa zvyšovali odvody do zdravotníctva. Máme zásadný problém a verejne to deklarujeme, že v súkromné skupiny ako Penta alebo Agel majú vysoké zisky. Máme zásadný problém s ziskom súkromných poisťovní. Ale samozrejme je to judikát ústavného súdu a viete, že bol zákonom zakázaný zisk zdravotných poisťovní uh, nad nejaký model, ale v podstate ústavný súd to zhodil zo stola. A áno, nemáme dneska ústavný zákon, aby sme si povedali, že v niektorých sektoroch e, je nepripustné zisk, alebo je možné regulovať zisk, že, že zdravotníctvo a e, dôchodkový systém nemajú byť tie sektory, na ktorým si súkromníci budú dávať neobmedzený zisk. A keď, tak musí byť presne naviazaný na nejaké percenta správneho fondu a, a podobne a že e, tento zisk bude limitovaný tým toľkými a toľkými percentami. Toto všetko je zhodené a vieme, to vyriešiť. Dva alebo trikrát bol taký pokus e, limitovať v niektorých sektoroch, ktoré sú veľmi citlivé, e, e, ústavne garantované že zisk v taký a taký a ne, ne, neobmedzený, ako je to dnes. Takže ak sa lobujú, ak niektoré finančné skupiny, ktoré sú exponované v zdravotníctve, chcú, aby bol bezbrehý zisk e, z poisťovní a aby sa zvýšili odvody do zdravotných poisťovní, tak hovorím nie. Pokiaľ sa nerobí poriadok, ktoré sa nezregulujú tieto veci, tak ľudia nebudú platiť viacej e, odvodov ani za zdravotné poistenie. No a môžeme ísť takto krok po kroku, hovorím. Dobře, já než dám no. slovo Volkovi, tak jenom, no. protože to zdravotnictví, to je vlastně věc, na kterou jsem se chtěl zeptat už několikrát. A vlastně se zkusím vcítit možná do té paní, že ona neříkala, že chce Matoviče a Šimečku. Ona říkala, že by od vás čekala jiné věci, než se reálně dějou. A já se to pokusím zmodelovat tak trošku na SNS tak, jak jsem to vnímal já. Možná je tam nějaký díle, který chybí, ale tak je čas ho tedy vysvětlit, když jsme teď na to narazili. Já si pamatuju, když odcházela do Línková, tak měl Danko takovou tlačovku, jakože 200 milionů euro a, a podobné věci, že se tam jako vlastně šíleným způsobem tunelují, vyvádí peníze a podobně. Pak vlastně přišel Šaško jako nový ministr a vy jako SNS jste řekli, no dobrý, tak teď je nový ministr, tak mu dáme čas a uvidíme. A vlastně už je tam, jak dlouho, tři čtvrtě roku? A já teda jako no, nevidím no. nic konkrétního, že by se jako, že by vy jste potom jako vystoupili a řekli, hele Kamile, uh, jako co teda vlastně? A nevidím ani od Šaška, že by řekl, hele uděláme tohle nebo tohle. Vlastně no ne. se jako nic nezměnilo, čili si ne, to možná, ne, já chybně eh, překlápím v tom, že, že, ona, že, že ona vidí frustraci v tom, že se vlastně nic nezměnilo, udělala se nějaký tlačovky, bu, bu, bu, ale vše vlastně pokračuje stejně dál. No napríklad my sme verejne deklarovali, aj teraz deklarujem e, mojimi ústami, že on chce riešiť problémy v zdravotníctve zvýšením odvodov do zdravotnej poisťovne. A my som povedali, že nie. Jednoducho nebudeme to, dokiaľ sa nezreguluje príjmy Agelu, Penty, dokiaľ sa nepovie, e, nebude regulovať zisk zdravotných poisťovní, pokiaľ e, nebudeme dávať a vyťahovať od ľudí zamestnávateľov vyššie odvody a štátu vlastne tiež do istej mery, keď štát definuje každý rok, koľko dá za svojich poistencov, Eh, vyššie odvody, eh, pokiaľ nie sme presvedčení o tom, že sa zreformujú. Samozrejme, eh, Šaškov je teraz pravdepodobne minister, za ktorého sa rozostávajú štyri koncové nemocnice, čo sa nikdy v živote nestalo v dejinách Slovenska. Za 35 rokov od revolúcie sa dostávala Antolska, to bolo všetko a potom nejaké súkromné v Michalovciach a podobne, ale to boli súkromné a Bory. A teraz sa stáva fakultná nemocnica v Martine, Prešové, e, vajnory a zásadným spôsobom sa rekonštruuje Banská Bystrica. Za jedno volebné obdobie štyri veľké koncové nemocnice, takýto by som povedal mamutí skok, alebo takýto obrovský skok sa nikdy neurobil, čiže do infraštruktúry sa dávajú obrovské prostriedky. E, chvála Bohu, e, niektoré nemocnice idú z fondu obnovy a niektoré idú z rozpočtu ministerstva obrany, čiže to je v poriadku akože hybridné, hybridné náklady. E, takže e, tento spôsob, že konečne sa našlo miesto, konečne e, na vhodnom e, tomto, aby nekonkurovali vedľa seba nejaké veľké nemocnice, ktoré sú 3 kilometre od seba a podobne. Toto všetko je, je fajn a verím, že teda určite sa začnú, asi sa nedokončia, ale keď to bude rozostávané na 60-65%, tak uh, iba úplný šialenec typu Matoviča to môže zastaviť a dúfam, že on nebude mať ministerstvo zdravotníctva ani že nebude v budúcej vláde. Uh, Takže toto sú, a čo sa týka systémových zmeny, je extrémne ťažké. To zase si ľudia nechcú, keď nemáte ani štátneho, ani ministra, e, riadiť rezort cez e, prostredníctvom niekoho iného. Vy môžete dávať limity a povedať, že e, chceš viac peňazí do zdravotníctva v poriadku, ale my chceme vidieť kompletný reformný plán a chceme vidieť efektívne využívať tých prostriedkov, keď e, nás presvedčíš o tom, že máš jasnú predstavu, ako sa nebude plýtvať, ako nebudú tie zisky e, odtekať súkromným e, oligarchom, tak v tom prípade môžeme diskutovať o tom, že sa zvýšia odvody. Skôr nie. A toto je naše stanovisko a čakáme, e, pokiaľ toto nebude, tak odvody sa zvyšovať nebudú. Bodka. Tak Vlku. ono by toho bylo hodně, ale já mám na Romana jednu jedinou otázku. Romana, já jsem poslouchal to o tom zdravotnictví a opět rozumím tomu, co, co říkáš a přijde mi to naprosto logický a doufám, že to slyšeli posluchači a jestli to přebrali aspoň jako já, ale přesto eh, mě něco napadá. Ty říká, že ústavní zákon na eh, omezení zisku ve zdravotnictví e, není reálný a že tam ústavní soud do toho a tak dále. Já bych viděl ještě jednu poměrně rychlou a v úvozovkách snadnou cestu a to je přes daňový systém. Jo protože, protože e, může, já, já si myslím, že by bylo lze dělatelný zavést speciální sazbu daně pro tyhle ty, e, záležitosti poskytovatele zdravotní péče, pro ty velký, a pro zdravotní pojišťovny e, prostě zavést e, speciální sazby třeba i průžný daňový, eh, daňový sazby na jejich zdanění, takže by se vrátily ty peníze do rozpočtu. E, nevím. E, sektorová daň, jako speciálna sektorová ne, daň. Ne, ne, ne, ano, myslím, myslím, myslím sektorovou daň, ale ne v tom smyslu, jako to máte u bank, že, že to vyhodíš na všechny banky plošně řekneš, třeba zvyšujeme vám daňovou kvotu o 10% oproti těm ostatním, ale že by na základě výsledků jednoho roku jste jim potom upravili daň pro, pro rok příštího. Oni by to samozřejmě obešli tím, že by žádný zisk netvořili, ale když byste to e, drželi, dejme tomu dva roky, dokud vy nezaplatíte tolik a tolik, by bylo v potextu. no tak nepočítejte se změnou, eh, se změnou daňové kvóty, která dejme tomu z 15% by, by byla 35%. Jo? Střílim, střílim, jasne, neber jasne. ty čísla vážně. Jo? A, a prostě donutíte k tomu, aby teda, když chtějí dělat ten zisk, buď aby to dali do péče, pak to není nic proti ničemu, pak by se asi zvýšilo eh, zaplacení zdravotního personálu nebo pořizovali přístroje, aby to bylo, nebo by to šlo do medicamentů, ale zkrátka nešlo by to pentě do kasy, jo? Nebo, nebo chrenkovi z agelu. To je, prostě dělal bych to nějak takhle přes, přes daně a velice průžně, tak aby chlapci měli problém. Jasné. No my sme chceli, eh, poviem, v viacerých eh, úrovniach, ako sa rozmýšľalo, eh, ešte za 2620 prvej smeráckej vlády sa limitoval zisk poisťovní a samozrejme SDKU to dalo na ústavný súd a ústavný súd e, plný panáčikov, e, ultrapravicových politikov povedalo, že limitovať zisk jednoduchým zákonom je nemožné. Potom Procházka prišiel s tým, že tak urobme celospoločenský konsenzus, že limitujme výšku zisku. Pôvodne sa myslelo, e, zdravotné poisťovne mali tzv. správny fond, kde 4% z vybraného poistného mohlo ísť na, na správu to znamená na budovy, na zamestnancov, na revizných lekárov a tak ďalej. No a keby eh, ten, eh, tie 4% sú pri tých obrovských objemoch, ktoré eh, teda povinní poistenci sú nutní dať a my máme iba 3 zdravotné poisťovne, to znamená, že naozaj sú koncentrované všetci poistenci v veľmi veľkých, tam minimálny vstup bol 350 alebo 300 tisíc poistencov, to znamená, že my nemáme ako niekedy na začiatku ich bolo, ja neviem, 10 poisťovne alebo 15, že boli aj malé a, a tak. Česko mám, myslím, podstatne viac poisťovní, takže u nás máme veľké poisťovne a tie 4% nie sú malé sumy. A ja by som, pôvodne bol návrh, takže dobre, však 3% nech sú na vaš, eh, by som povedal, na vašu správu. A to 1%, ak viete ušetriť na správnych eh, teda poplatkoch, tak to je nech, nech toto je váš zisk. Hej? A eh, to by aj to 1% z vybraného poistného pri tých obrovských objemoch bolo celkom zaujímavý biznis. E, samozrejme, oni tam začali, no a to nie je možné, pretože keď, e, ja neviem, e, mm, z lekárne majú zisk, farmaceutický priemysel, všetci majú zisk, prečo poistovne nemôžu mať zisk? No a asi nejaký zisk, ale limitovaný a prísne regulovaný sú. A potom môžeme povedať, že dobré, môžete mať zisk, ale za daných podmienok. Musíte mať voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti všetky záväzky uhradené a nesmú byť waiting listy, nesmú, nesmú byť čakačky. Je úplne absurdné, zvrhlé a amorálne, ak niekto čaká rok a pol alebo ja neviem, e, dva roky na endoprotézu a e, poisťovňa si vypláca zisk a e, ten, tá čakačka je preto, lebo nie sú peniaze na, na tú operáciu a na tie klby umelé alebo ja neviem čo. Máme odkladnú starostlivosť, kde naozaj sú tie, tie čakacie listy strašne dlhé Nemecko, tuším, nemá čakačky, v ostatných štátoch sú, ale si povieme, dobre, chcete získ v poriadku, ale bez čakačiek a bez toho, aby ste mali záväzky voči poskytovateľom. A keď takto to prísne regulujeme, tak si myslím, že žiadne relevantné alebo nejaké miliónové zisky nebudú a e, vlastne všetko sa bude vracať do, do tohto. Plus inovatívne lieky. Máme lieky na výnimku, to znamená, máme lieky, ktoré sú v Európskej únii certifikované, máme e, v podstate lieky, ktoré sú účinné a ktoré odborníci dokážu dávať e, pre isté diagnózy. No a e, oni sú na výnimku a teraz tí chudáci chorí musia písať žiadosti a žiadať, či poisťovňa povolí alebo nepovolí. Preto je jasné, že majú podstatne lepšie účinky, predlžujú život, zvyšujú kvalitu života a robia sa úplne srdcervúce, sú nejaké zbierky a ja neviem čo. Je pre mňa úplne zvrhlé, ak zisky si dávajú vlastníci e, zdravotných poisťovní a tu na nejaký e, e, chorí rodičia deti robia zbierku, aby dec, dieťa sa dalo na ino, inovatívnu liečbu, či už do Francúzska, alebo ja neviem, na nejaké špičkové pracovisko. Nie. Pokiaľ chcete mať zisk, nesmú byť čakačky, inovatívna liečba musí byť preplácaná, nie na výnimky, automaticky. Ak existuje liek, ktorý je v Európe certifikovaný a je účinný, má to náš poistenec dostať. Ak existuje nejaké zahraničné pracovisko, ktoré vie dať ten zdravotný výkon, ktorý na Slovensku nie je schopný žiadne pracovisko dať, musí byť to preplatené. Ak toto všetko máte vyčistené, a ešte viete z toho e, nejaký zisk urobiť, potom si ho môžete vyplatiť. Ale za takýchto podmienok. Podľa mňa, ak by sa stanovili takto striktne dané podmienky, tak tie zisky by neboli pri tomto objeme e, financie, alebo boli by naozaj akože podstatne v inej sume, ako sú dnes. Je nevy, nepredstaviteľné, že niekto čaká rok, rok a pol a niekto si dáva zisky. To je podľa mňa absolútne amorálne a toto treba nastaviť. Len na to treba samozrejme celospoločenský konsenzus, na to treba odvážneho e, ministra, ktorý pôjde proti týmto skupinám a lobbystom a klánom a neviem čo všetko, ale toto je naša predstava. Nikdy sme zdravotníctvo nemali, je to veľmi nevďačný odbor s obrovským problémom, čakáme na nejakého odvážneho a veľmi schopného politika, ktorý by išiel do tejto, do tejto uh, ťažkej misie. Uh, je otázka, či by lobbying, lebo u nás bohužiaľ vlastníci zdravotníckých sietí sú zároveň a vlastníci médií, takže mal by to veľmi ťažké, pretože ty, keby im siahol po ich ziskoch, tak by veľmi ťažko ho teda skúpali a robili by všetko preto, aby ho z, e, akože zdiskreditovali. Ale verím, že raz sa nájde taký človek a pôjde touto cestou. No, já vážení posluchači jenom připomenu, že posloucháte volnou relaci Trikolora, můžete psát své otázky mailovými otázkami nebo přes naše webové stránky pod zeleným odkazem otázka do studia. Musím tedy říct, že mailu je tady opravdu velmi mnoho a přichází i zejména díky tomu, o čem tady samozřejmě mluvíme, takže připomenu ještě tu třetí možnost, kterou můžete využít jako posluchačka, to znamená telefonní linka 048 381 0101 je volná, můžete se ptát i živě přímo a pánů, to znamená jak Vlka, tak Romana Michalka. Tak Vlku, nějaká reakce k tomu, ještě se určitě k tomu dostat dostane, ne, když se podívám na složení? Ne. Tak eh, ne, musíme ne, to vzít protože tak. máš toho tam hodně. Určitě, tak eh, vrátíme se trošku v čase, aby si Roman oddychl. Eh, zdravím otázka na Vlka, jak vnímá otevřené náznaky Petra Pavla o tom, že nejmenuje do vlády nikoho se SPD nebo stačilo z důvodu, že nesouhlasí s jejich programem. Stejně tak se začíná vymezovat uši proti ano. Novináři to bohužel neřeší, dovolí, dovolí si takto hrubě nerespektovat volební výsledky. Otázka na pana Michalka, předpokládám, že si SNS dělá interní průzkumy. Jak si v nich stojí PSK a Smer? V České republice se zřejmě jen ty, kde PS vede oparník, hezký večer a jak SNS nakonec hodlá zabránit dravé republice, aby jim přetáhla voliče. Pěkné leto Roman z Prahy. Tak pojďme si to vzít postupně. Já teda jenom řeknu, novináři to neřeší, ale Trikolora to řešila. Řešili jsme to dokonce i minule, takže pane Romane, pokud jste neposlouchal minule, tak jsme i tohle, tady jsem se ptal pánu. E, co tam je na mě, ta první? E, že Pavel odmětne e, jmenovat do vlády jo, SPD Pavel. a hm. stačilo. Já bych si počkal na to, až e, budeme znát výsledek voleb a e, počkám si na statečného prezidenta, který zatím vždycky, když se dostal do problémů, tak vždycky ustoupil. Ono, e, Pavel prohlašoval, že bude prezidentem na jedno volební období. Kdyby byl prezidentem na jedno volební období, tak si umím představit, že pokud by vyhrál Andrej Babiš a e, že by mu mohl, mohl dělat problémy, eh, zejména tehdy, když by se opřel o, eh, o Tomia Okamuru a eh, stačilo, Někoho z nich asi pravděpodobně Andrej Babiš e, potřebovat bude, možná oba dva, aby se stavil vládu je, je to záležitost i toho, jestli už bude druhoinstanční rozsudek nebo nebude. V okamžiku eh, jaksi vyhlášení volební vítěz, eh, výsledku. Jestliže bude, a já si myslím, že současná koalice udělá všechno možné proto, aby druhoinstanční soud rozhodl, a on vlastně všechny noty má, jo. Ten, ten, ten proces by eh, byl velice krátký on už vinu se znal a teď by to jenom přepsal všechno, takým způsobem e, stvrdil, tak já si myslím, že do toho 2. 3. října se toho rozsudku dočkáme, čili pokud Andrej Babiš bude pravomocně odsouzen a je úplně jedno jak, jestli, jestli skutečně půjde do tepláků nebo jestli to skončí jenom finančním trestem, tak si myslím, že mm, nepověří. Nepověří náš pan prezident Čík, eh, Andreje Babiše a eh, že to Andrej Babiš, že si má rozum, tak to ani nebude zkoušet, aby byl pověřený jako premiér. Jo. Aby to nemusel rozmazávat. Jinak je to s ministrama. Eh, pokud vím, tak v posledním interview, kde byl na to přímo dotázán, tak řekl, že, že by nebyl rád, kdyby místa typ nebo ministerský eh, posty typu minister zahraničí, minister obrany eh, byly obsazený, obsazený lidma z ANO nebo, nebo z SPD. Takhle to vyznělo a to je záležitost, eh, dejme tomu, i teda ANO. Je, nevěřím, že by z, zahraničí by klidně pustilo. To, to, jako, to už jsem četl, že to klidně pustí. Ale nevěřím, že by předalo ministerstvo obrany a mají Metnara, nevěřím, že by předalo ministerstvo vnitra. A ty ostatní, minister životního prostředí nebo, nebo minister hospodářství, jako proč, co, co, by, co by na tom Andrej Bab, teda eh, prezidentčíkovi mělo, mělo vadit. Čili já si počkám na to, až jak dopadnou volební výsledky. A ve světle toho, té otázky, na kterou jsem odpovídal Romanovi, tak si skoro myslím, že si děláme zbyteční starosti. Tak, Romane, jak to máte v SNS průzkumy. No, prieskumy samozrejme sledujeme. Dnes to tak vyzerá nie o párník, ale o niekoľko percent v posledných mesiacoch. PSK je pred smerom. E, preferencie republiky sú vysoké a je to logické, pretože oni nemajú žiadnu zodpovednosť. E, je extrémne pohodlná pozícia všetko kritizovať, byť nad vodou, mať, e, nemať žiadnu zodpovednosť a mudrovať, ako by to bolo fajn. My samozrejme nejakým spôsobom na nich neutočíme, e, je to potenciálny partner, možno predvolebný, e, možno povolebný, to ešte sa uvidí. Ja len chcem povedať, že teraz sa a hlboko si uvedomia aj naše prieskumy si od 2.9 do 4.1, 4.2, čo nie je žiadna sláva a, ale stále je to 6-7 mandátov poslaneckých a bolo by krajne nezodpovedné pri týchto a, pozíciách a v týchto pomeroch, aby sme nechali 120-130 tisíc hlasov prepadnúť, čiže volobné správanie pred ďalšími voľbami bude musieť byť také, aby naozaj neprepadli hlasy, relevantné hlasy. Naozaj predstava niekedy 20% hlasov prepadlo, tak to naozaj pri tom, čo hrozí Slovensku, nemôžeme nechať tak. To znamená, musíme udržiavať nejaké korektné vzťahy so všetkými stranami na opozičnej strane spektra. Áno, v opozícii majú, majú republika má samozrejme dvoch viditeľných europoslancov, ktorí sú aktívni v sociálnych sieťach. Nedá sa im nič vyčítať, lebo nemajú žiadnu zodpovednosť, takže logicky rastú. Ono sa v opozícii vždycky oveľa ľahšie rastie. Ako... Počúvate slobodný vysielač. Hovorí sa, že oni sa možno spojať so Saskou e, a urobia všetko preto, aby neprepadli hlasy. A toto robí druhá strana, tak koaličná strana nemôže hrať na vlastné ega a musí prijať také rozhodnutie, aby eliminovalo prepad hlasov. Takže ja verím, že tá racionalita bude, my si to uvedomujeme, nemáme silácké reči, náklady vládnutia sú extrémne, a zdedili sme spalenú e, pôdu, spalenú zem, naozaj to bola absolútna hrôza, čo sme my dostali do rúk. E, to, že to voliči nechápu, bohužiaľ taká je realita. No a urobíme všetko preto, aby sme sa vyhli tej najhoršej možnej katastrofe, ktorá nám hrozí. Tak premiéru už vás tomu volebním bloku No. Že čo? No, ano, premiér už vás tomu vyzval, udělal velký volební blok. Ano, ano, ano. Já jsem teda pochopil, trochu mi tam nehraje jedna věc, že byste no. byli v jednom bloku vy, hlas a SNS jako dohromady. To asi nie, to asi nie, ale uh, e, může být, uh, e, e, Smer potřebuje být prvý na páske. Vy, víťaz volieb, tak může být národný blok, kde je národná frakcia v Smere, sociálna frakcia v SNS. My máme silný sociálny program, v mnohom ešte, ešte viacej, my jsme viac išli po zdanení bank, viac sme išli dotkli pozdanení oligarchov a tak ďalej. V tomto sme radikálnejšia strana so silným sociálnym rozmerom, v tomto sme rovnakí, len sme principiálnejší, my máme menšiu, alebo nemáme rozpor medzi tým, čím sa hlása na Slovensku a čím v Európskej únii, ale dobre, premiér je možno v inej pozícii troška, ale v pohode. Ale dobre, e, toto je jedna vec. E, keď takto budeme, bude jasné, že sa vy, užije celý potenciál, lebo nebude nebezpečenstvo z prepadnutia hlasov a všetci kandidáti, ktorí budú na tej prípadnej spoločnej kandidátke, tak môžu pritiahnuť voličov. Uh, Myslím, že hlas e, nemá logiku, aby sa nejakým spôsobom e, spájal. Je stále časť voličov hlasov, ktorí majú osobný problém s e, premiérom Ficom. Niektoré akcenty majú tam aj liberálnejší voličov. Druhá vec je, že tie prieskumy ukazujú, že dneska naozaj sa hlas pohybuje na jednociferných úrovniach ja nevylúčujem tu možnosť, že pred voľbami ešte vymenia predsedu. Tie debaty sú, nedávno síce boli voľby, ktoré potvrdili, ale pokiaľ sa naozaj bude hlas e, potácať od 9 do 11 možno ešte skúsia nejakú výmenu. Takže toto uvidíme. Republika buď pôjde sama, alebo Zicher, to sa uvidí. Myslím si, že dneska je vysoká miera pravdepodobnosti, že dá e, parlamentnú túto, aj keď samozrejme aj ona mala 9% v prieskumoch a nakoniec to boli 4-4, ale tam bol nejaký momentum tesne pred voľbami a tam boli presne tri okolnosti, ktoré som už aj vtedy asi hovoril, ktoré spôsobili, že, že to skončilo tak, ako to skončilo. Uh, takže, takže uvidí sa. Uh, čiže tieto 3 plus 1, 4 strany ak ich elektorát ostane zachovaný alebo ostane nad 5% hranicou, neprepadne, stále je tu šanca, že, že sa podarí aj v roku 27 eh, podobný profil hodnotový a programový udržať a že hm, tí deštruktory, ktorí tu hrozia eh, zničením Slovenska sa k moci nedostanú. Ale uvidíme. Eh, možno uh, už posledný rok uh, našej vlády by mala byť konsolidácia menšia uh, a menej, menšie dopady, ak sa veľmi rozumne uh, nastavia tie parametre a nastanú aj niektoré pozitívne zmeny. Rozostávali sme Slovensko, budú sa konečne otvárať diálničné úseky, e, nastane možno nejaká konjunktúra v zmysle, že e, sa podarí odvrátiť e, clá a vlastne znova sa troška nakopne ekonomika. Nemusí to byť úplne že zúfale a samozrejme médiá, no tak e, tie sú také, aké sú, ale ak bude objektívnejšia televízia, verím, že budúci rok už naozaj aj verejnoprávna televízia nebude nástroj opozície až taký, ako je doteraz, tak e, za tie dvojročné obdobie je tu šanca, že, že ten, tá rozhľada e, nebude až taká vysoká. Samozrejme sú niektorí ľudia, ktorí sú vždycky proti všetkému. Každý, kto pije proti moci, pri moci je úplný debil a vždycky ten, kto je v opozícii, je genius. A potom veľmi skoro zistia, že ono to tak celkom nie je a e, budú voliť protestne a hlúpo a potom si to vypijú, ale urobme všetko preto, aby týchto iracionálnych vodičov nebolo až tak veľa. Tak uh Vlku, další otázka k tobě, respektive českým záležitostem. A pozdrav od Martina ze Zlína, a jenom autor, takže ahojte ogaři, předně chci poděkovat vám za práci na slobodném vysílači, můj vhled k menším opozičním stranám v České republice. Stačilo, může mít klidně k 8 až 10 byť vidlák a už si asi nevidí do huby. Přísaha policajt jde už jen na státní příspěvek 1,5, možná 3 Co chceš po neúspěšném zrne, zrzeném policajtovi a typu kabelky? Motoristi, pokud začnou konečně s kampaní nejvyšší čas, tak překročí eh, také počujete 5%. Počujete No áno, slyším vás. Dobre, čo sa týka, máme tu nejaký technický problém, takže ďalej nerozprávajte. Ja dám nejakú pesničku, áno? Áno. Nejdeme vonka. Dobre. Dobre. Počúvate Slobodný vysielač. Vidlák si už nevidí do huby, přísahá policajt jde jenom na státní příspěvek 1,5 možná 3%. Co byste chtěli po neúspěšném zrzeném policajtovi a kabelkách? Motoristi, pokud začnou konečně s kampaní nejvyšší čas, tak překročí také 5% a jeden drobný dodatek. Velmi si vážím poslance Národní rady Romana Michalka za jeho účalo, účast a trpělivou diskuzi na slobodném vysílači. Martino. Ešte máme problém, ako vydržte ešte s tým mailom, áno? Á, tak ešte ne. Tak ale už víte, na co odpovídať, takže. Mm. Tak vidíš, v České republice to máš, Romane, dobrý. Jasné. A tak e, človek vždycky má pozitívne a negatívne reakcie, je to zase v pohode, len e, keď niekto e, čistý hejt dá bez akejkoľvek racionality, tak to potom, no... Zrovna nápověda, jenom drobná nápověda, Vlko, až, doč až vyřešíme tenhle mail, tak další mail poslala paní Zuzana. Jo, tak dobrý, to já se těším. Já se s paní Zuzanou rozumím, to je v pohodě. Paní Zuzana je veľmi chytrá dáma a veľmi podnikala, musím říct. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.